E na favela o sol vai sanguentando o horizonte com frio, com a lua. Vem a noite, vem de onde vem o som, o escuro, o brilho das estrelas que a rua clareia. Pode crer, sexta-feira, a brisa forte incendeia. A brasa na fogueira desce, sobe a fumaça, abaixa e olha lá, o bingão vem. Opa amigo também, tá qual que é? Que que tens, tudo bem, sem ter que fingir que é louco mesmo sendo louco então Muito sábio já riscou o 16 na detenção Se piscar na noitada o tempo passa e Joe Era de violência, muito rap, muito soul, muito black Do tempo de moleque, quem se esquece, futebol na terra seca, easy e no duplo deck Caralho. O tempo voa, né não? O dia passa, as lembranças batem mais forte então Daqui eu vejo mais um dia se perder no horizonte Dando espaço às promessas de hoje à noite A noite vem senhora hoje tá linda, hein? Seduz minha quebrada e faz todos de refém. Eu também sou do sereno, eu sou da luz do luar. Sou da brisa e tô na fita. A noite vem com uma de adrenalina, véi. É muita aventura viver na periferia. Só quem sabe é quem vive aqui. Que sente na pele que o espinho que tu fere é que vai te ferir. Ei, o tempo não para. A lua me namora no ventre da madrugada. Eu vou, vou caminhando no asfalto, me decido. A canção do relento de um inverno esquecido por todos. O frio da garoa me aquece. A lombra que era forte enfraquece. A bura vira skin e desce. Quem tem chance é bom correr, quem não tem, ha, esquece. Os campeões, os campeões. Przestań! Kiedy teraz sam strzela? Trzeba! A noite vem, vem com muita adrenalina. A noite vem, vem, mistérios bailam no ar. A noite vem, vem com muita adrenalina. A noite vem, vem, vem, mistérios. E continua os passos ecoando pela rua. O robô tá encharcado com as lágrimas da lua. Os sussurros da madruga até me chamam no escuro. Do peito de chavado na mão de mais um maluco. Ha, bereguedim e pá, um deixa pra lá. De dolinha que dá dola, já vi muita mãe chorar. De esquina em esquina, de bar em bar. Carai, eu dormir que amanhã tem que trampar. Mais tarde eu tô soltão na ingratidão da noite. Bem vivão se Deus quiser e Ele quer que nem hoje. Falou nossa mãe, por favor, não se esquece. Me livre dos perigos que a senhora oferece. Pois sou mais um dos seus amantes fiéis, seguro e confiante como a fé de Moisés. Já dá pra imaginar, tô até vendo a neblina. Hoje a noite vem com muita adrenalina. A noite vem